بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس ومن الناس من يوجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الألد الخصام ومن الناس من يعجبك قالوا في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم آياتهم آيون سورة بقر جون وبين الناس من يوجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام हीअ आयत नंबर ॿ ॿ सौ चारि खां वठी ॿ सौ अठ ताईं आयतूं पढ़ियूंसीं हींअर में ॿिनि माण्हुनि जी ॼण शख़्सियतुनि जो अहवालु ॾेखारे थो हिकिड़ो जेके जेके मुनाफ़िक़ आहिनि उन्हनि जो कॉल कहिड़ो सुहिणो वणंदड़ थो लॻे रसूल पाक सलाहु पाल तमामु वणे थी ॻाल्हि उनखे ॿुधे थो वेठी पाण मुबारक सुगड़ो ऐं पंहिंजो हुनजो जिस्म हाथी काठी अहिड़ी सुहिणी जो बसि वञी थिया ख़ैर ॾिसे माण्हू जो मुतासिर थी वञे कपिड़ो लटो ई हू बसि ख़ैर थी विया हलिया ऐं वरी हुननि जो अलाह ताला चए थो त हीअ त वॾा फितनती आहिनि वॾा झेड़ाक आहिनि वॾा धर धरती ते फ़साद करण वारा आहिनि उनजी ॻाल्हि अलाह ताला हिते कई आहे ऐं उनजे मुक़ाबले में वरी ॿी ॿिया माण्हू आहिनि जंहिंखे अलाह जी रज़ा खपे ऐं पाण ई पाण विकिणी छॾियईं मतिलबु अलाह खे जे हवाले करे छॾियईं अलाह जे विकिणी छॾियईं पंहिंजे पाण खे अलाह रऊफ बिलाबाद बेशक अलाह ताला जेको आहे सो नरमी कंदड़ आहे ऐं महिरबानी आहे पंहिंजे बाननि ते पोइ हिन खां पोइ फरमाए जेका ॿ सौ अठी आया त आहे हुन में फरमाए वारो इस्लाम में दाख़िल थी वञो पूरा जा पूरा ईअं न त टुकड़ो हिन पासे बिल्कुलु हुन पासे हा वलायो हा ओला हिन पासे हुन पासे ॿिन्ही पासे बि चयो हा आहियां इस्लाम सां पर न आहियां इस्लाम सां इस्लाम जे ख़िलाफ़ु आहियां इस्लाम जे फ़ाइदे में बि आहियां इस्लाम पर हीअ ॻाल्हि इस्लाम जी मूंखे कोन थी वणे हीअ ॻाल्हि मूंखे इस्लाम जी कोन थी वणे आहियां मुस्लमान मुंहिंजे पीउ मुंहिंजी माउ मूंखे बांग बि ॾिनी मुंहिंजो तौर बि कराए छॾियऊं इतफ़ाक़ सां भर पंहिंजो नकनि नकनि हा भलो आहे की छा थिया ऐं पंहिंजो शादी मूंखे कराए जूं निकाह पढ़े छॾियऊं हाणे मुंहिंजो जनाज़ो पढ़ंदा जॾहिं मरी वञि हलियो पर पंहिंजो मूंखे के ॻाल्हियूं आहिनि इस्लाम जूं से वणनि कोन थियूं हीअ बि कोन थी वणे मूंखे उहो बि कोन थी वणे मूंखे हीअ बि कोन थी वणे हाणे छा करियां वॾे फाथो आहियां मुसीबत में जंहिंजो इस्लाम मुस्लमान बि आहियां सदायां बि थो पर हाणे छा करियां हाणे इहो हाल आहे घणनि माण्हुनि जो जेको त अलाह ताला फ़रमाए थो त फौज खुल फ़िसल में का फ जॾहिं इस्लाम में दाख़िलु थियो त पूरा जा पूरा इस्लाम में दाख़िलु थियो पोइ मतिलबु हीउ क़ुर आहे हीउ नबी आहे हीउ दीन आहे उन वञा विॾूं कढंदव उन वञा ॻाल्हियूं कढंदो त हीउ नबीत अहिड़ो त हीउ नबीत हीअं कयो तूं हीअं कयो भई हिनजो अख़लाक़ु जेको अलाह ताला क़ुरशी में फरमायो त उस वक़्तु हुसुना आहे तव्हांजे लाइ हिकिड़ो मिसाल आहे जेको अख़लाक जो हाणे हुन में तव्हां विडूं कढंदो त हीअं बि थियो हू बि थियो हीअं बि थियो हू बि थियो या हीअं थी ॻाल्हि हीअ थी ॻाल्हि हाणे वेठा पंहिंजी हिस्ट्रियूं ऐं तारीख़ूं ऐं जॉग्राफियूं तव्हां पढ़ंदव ऐं पंहिंजो सम्झ में तव्हां ॻाल्हि ईंदी कान का अलाह ताला चए थो जेकॾहिं दाख़िल थियो था दीन में त पूरा जा पूरा दाख़िल थी वञे हलिया हाणे आयतुनि खे वरी पढ़ूं था इनशा अलाहामी पोइ वरी मूंखे सम्झ में ॻाल्हि अची वई त हीअ सूरत मुनाफ़िकून जेका आहे टेहठि नंबर सूरत हुन सां हिन जी ॻाल्हि तमामु सुहिणी लॻे थी बिल्कुलु ही ॻाल्हि साॻी आहे हाणे हीअ सूरत बकर आहे जेका शुरू शुरू में लथियूं आहिनि सूरतूं ऐं हू सूरत वरी जेका सूरत मुनाफ़िकून आहे सूरत जुमे खां पोइ ऐं सूरत सुताबनि खां अॻु में हुनजे विच में उहो उन मंझि उन मुनाफ़िकनि जो वरी चङी तरह अलाह अहर या अलाह निफ़ाक़ खां पनाह में रखिजांइ मुनाफ़िकी खां पनाह में रखिजांइ पंहिंजे पासे कजांइ उहो मुनाफ़िकनि जो चङी तरह खोले बयानु कयो आहे उन मंझि अलाह ताला ऐं इहो साॻी ॻाल्हि वरी उन में अहिड़ी शख़्स जेको जेको अलदुल दुलसाम जहिड़ो ख़ुदा वरी मुंहिंजो ख़ुशबू मुसनत आहे जहिड़ो ॼण काठ रखियो हुजे ईअं करे जोड़े माण्हू रखी छॾे बसि ओहिड़ो ॼण ठहियो पिया काठ कहिड़ो सुहिणो हूंदो आहे तस्वीर ठाहे छॾ हुन ते बसि बीठी हूंदी आहे चओ ओहिड़ो आहे ई हाणे हुनजी तस करियूं था पाण थोरी ॻाल्हि में आयतुनि खे पढ़ी था वञूं इनशा हाणे बसि ॿ सौ चोथीं आयत आहे पोइ नास माण्हुनि मज़ा कया आहिनि भई इहो कौल हू जेको उन्हनि जो कौल तोखे अजब में थो विझे तोखे वणे थो यानी वाह जो वाह साईं वाह ॻाल्हि अहिड़ी तो ख़ैर भले अहिड़ी ॻाल्हि सुहिणी अहिड़ी ॻाल्हि यानी नबी पाक सलाह हालाकी फसी तरी इंसान जेको धरती ते पाक मोकिलियो आहे हज़ूर सलाह फरमायो मूंखे जेके पंज शयूं हालांकि मूंखे यादि कोन्हनि पर हुन में चई त जेको मुंहिंजो फसाहत जेका मुंहिंजी मतिलबु त गांव लफ़्ज़ु जेको चवां थो हुनमां मतिलबु सभु माना अची थी वञे सॼी ॻाल्हि फसी ऐं बलीक माण्हू जेको जंहिं ते क़ुर नथो हुजे ऐं जेको हवा उहो बि हैरान थी वञे ॻाल्हि वाह जी तो करे वाह हिन जूं मज़ेदार अहिड़ा माण्हू तव्हांखे मिलंदा धरती ते पाक पनाह में रखे तव्हांखे बि असांखे बि कौलू फिर हयात दुनिया जे मंझि दुनिया जे हयाती ॻाल्हियुनि मंझि ॻाल्हि कंदोसीं पर अलाह शहादत थो ॾिए त हुनजे दिलि में छा आहे हुनजे कल्ब में छा आहे उनखे हुनजी अलाह खे ख़बर आहे ऐं शायदि थो अलाह ॾिए हुनजे शाहिद करे थो अलाह खे ऐं हू पाण बि शाद थो करे हिन में अलाह माफ़ी कल बि चए ऐं अलाह शायदि आहे त आउं ॾाढो भलो आहियां ऐं अहिड़ी ॻाल्हि आहियां ऐं हीअ ॻाल्हि कयां थो अलाह शायदि अलाह शायदि अलाह शायदि हर अर्थ अलाह जो नालो बसि अलाह जो कसम आहे अलाह जो कसम आहे जेको कसमी माण्हू आहे हुन में सूरत में राफ वई जेको कसम खणे घणो शैतान उहो शैतान कसम खणियो हुनखे आदम ऐं हवा खे गुमराह कंहिं ॿिन्ही खे चई आऊं तव्हांजो ख़ैर ख़ैरु घणो घुरो आहियां जेको कसम घणा खणे सम्झी वञो त हिन में का ख़राबी आहे गड़बड़ आहे जहिड़े कंदे देर ई कोन्ह कंदो हर ॻाल्हि ते पंहिंजो जहिड़ो कयो वेठो हूंदो पर ख़ुशूस इस्लाम जी ॻाल्हि ते वही जे ॻाल्हि ते नबी जे ॻाल्हि ते ॻाल्हि ते सचो ॻाल्हि आहे बसि ही ॻाल्हि मुंहिंजी भली आहे तो वटां जॾहिं निकिरी वेंदा रसूल पाक आज़म इहे माण्हू जॾहिं वेंदो ॿाहिरि त धरती ते वञी फसाद कंदो साफ़े सायो कंदो कोशिशि कंदो त जीअं धरती ते फसाद पखिड़े कोन को फसाद कोन को पखल पख ख़ासि हिकिड़ो माण्हू बि हो हुनजो आहे हाणे मूं वटि नालो हिते कोन लिखियलु हुनजो पर अहिड़ो माण्हू को हो ऐं उहो जॾहिं निकिरी वियो पाप वरी फसाद कयईं वरी छा कयईं उहो खणी वियो ढोर ढा ढगा ही उहो माण्हुनि खे मारियईं छा कयईं उहो साॻियो माण्हू हो छा धरती ते फसाद पर इन जी कोशिशि कंदो हर नमूने सां त हीअं करियां हीअं करियां त जीअं फसाद थिए धरती ते वयू ऐं जोरनि खे हैवाननि खे जानवरनि खे मारे यानी हिन ख़ासि माण्हू जेको हो सो रसूल पाक सां ॾाढियूं सुठियूं सुहिणियूं ॻाल्हियूं करे वरी करे करे पोइ हुन गॾु न बीमार हो हुन सां इलाजु कयूं हीअ कयूं कयूं पोइ हुनखे मोकिलियऊं ॿाहिरि त पोइ जॾहिं हुननि खे जेके साणस हुआ ढोरनि सां गॾु हुननि खे मारे हुनजा ढोर खणी भॼी हलियो अहिड़े क़िस्म जो माण्हू हो नालो कोन थो इहो लिकल हर्थ वन नसल ऐं नसल खे ख़तमु करणु नसल खे ख़तमु करण जी माना या पंहिंजो या ॿारनि खे मारे या पंहिंजो जेके धीउ ॼमेसि या छा करे हुनखे मारे छॾे या पूरे छॾे जीअं की कंदा हुआ अरब इहो लिकल हर्स वन नसल अलाह अला यू हिबु फसाद बेशक अलाह ताला जेको आहे पसंदि थो करे फसाद खे अलाह ताला घणनि जॻहियुनि ते बीहनि थी त अलाह न ला अला इहो हिबुल मुफ़्ती न ला अला यू हिबु फलाण अहिड़े अहिड़े क़िस्म जा उहो हिकिड़ो सॼो सिलसिले जूं आयतूं आहिनि मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते अलाह ताला अहिड़नि माण्हुनि खे पसंदि नथो करे अहिड़नि माण्हुनि खे पसंदि नथो करे अहिड़नि माण्हुनि खे पसंदि नथो करे अलाह अहिड़नि माण्हुनि खे पसंदि करे थो न ला इहो हिबुल मोहसिनी लाहबुल फलाणा भरियलु माण्हुनि खे अलाह ताला पसंदि करे थो मुहबत करे थो उन्हनि सां त इहो ॿिन्ही क़िस्मनि जूं आयतूं कराची में आहिनि मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते उहे माण्हू ॾिसे कहिड़ियूं आहिनि बहरहाल हिते फरमाए थो ला फसाद अलाह ताला फ़साद खे पसंदि थो करे भई हरू भरू अहिड़ी का ॻाल्हि कंदो जंहिंमहिल चिङियो उॾा में ऐं माण्हू विड़ी पवनि जहिड़ो थी पए जॾहिं चइजे थो अलाह खां माण्हू थिए अहिड़ी ॻाल्हि न कर जे माना जहिड़ो थिए फसाद थिए हीअ करे थिए हुनखे अलाह खां इहो हुनखे चइजे थो लफ़्ज़ त हुनखे कावड़ थी अचे तमामु घणी इज़त इस्म जेको इज़त आहे पंहिंजी उन उनखे गुनाह ते वठे थो अलाखां त उभारे थी उनखे वॾाई गुनाह ते यानी हुनजी जेका अंदरि जी इज़त जो ख़्यालु आहे त आऊं वॾो मुअज़िज़ माण्हू आहियां अज़ीज़ इज़त इहो माना मुज़िज़ इज़त वारो ऐं <coughs> अहिड़ो मअज़िज़ माण्हू मूंखे नाले हीउ हीउ थो चए ऐं अहिड़ो आहियां इज़त वारो आहियां ऐं हुनखे वॾाई हुन ते गुनाह ते अमल करे हिन अहिड़ी का ॻाल्हि चवंदो जो हाणे हुनमें हुन में सूरत में उहो ख़ासि माण्हू हो जेको चवंदी आहे न असां हितां वेंदासूं पोइ ॾिसो छा थो थिए पोइ इज़त वारा जेके आहिनि से ज़िलत वारनि खे कढी छॾींदा भई हीअ ॻाल्हि हुन सां मिले थी हीअ सूरत बकर में आहे हू सूरत मुनाफ़िकन में पोइ हुते पढ़ंदासूं इनशा लहो अख़ज़त इज़त बिल इस्म हुनखे इज़त संदसि वॾाई जो ख़्यालु जेको आहे मौज हुअण जो ख़्यालु जेको आहे उहो हुनखे गुनाह ते आमादा करे थो फहस बहु जहनम अलाह ताला फरमाए थो त उनजी पछाड़ी नेठि हुनजो जो हस जेको आहे हुन काफ़ काफ़ी आहे जहानमून जे लाइ काफ़ी आहे जहनम हुन लाइ खोड़ आहे खोड़ आहे आहे ख़ैरु असां भले जेका वॾाई करे मुआज़िज़ पाण खे सम्झे इज़त वारो पाण खे सम्झे हुन में सुत मुनाफ़िकूर में अलाह ताला फ़रमाईंदो त अल इज़त त अलाह जी आहे इज़त रसूल जी आहे इज़त मोबिन जी आहे काफ़रनि जी मुनाफ़िकनि जी कहिड़ी इज़त आहे हाणे हिन ॻाल्हि इहा अॻिते था वधायूं चए भई पंहिंजो इज़त बिल इस्म या फासबहू जानम उन उनजे लाइ काफ़ी आहे जहनम जहानमा बेसल मिहाद ऐं उहो कहिड़ो न बुछड़ो आहे बुछड़ी जाइ आहे विछाणो आहे यानी आराम करण जी जॻह मेहद महद व लहद जो जेको चइबो आहे कहिड़ी न बुछड़ी जॻह आहे रहण जी त इन खां पोइ फरमाए ॿियो ॿियो ॿिए क़िस्म जा माण्हू जेके उन्हनि जे नाले जेके ईमान वारा आहिनि वमिन वमिन नास माण्हू मूंखे अहिड़ा आहिनि मई यशरी नफ़्स हू पंहिंजो नफ़्स जेको पंहिंजी यानी जान जिस्म धरम बरम छा चइबो आहे जेको <laughs> पंहिंजो चइबो आहे त हिन हिन दीन जी ख़िदमत कई आहे पंहिंजो दामे दर में दामे दर में पैसनि सां ॾोकलनि सां जिस्म सां जान सां सभिनी सां त हिन नमूने सां भई यशी नफ़्स मरदा अलाह ताला जी रज़ा हासिलु करणु मरदात मर्दी रज़ा हासिलु करण जे लाइ अलाह रऊफ़ बेशक अलाह ताला महिरबानी आहे बाज़ारो आहे रऊफ़ आहे रऊफ़ अलाह ताला जो बि नालो आहे रसूल पाक सलाहु खे बि अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में सूरत तौब में चयो त रऊफ़ ऐं रहीम आहे इहे ॿई नाला अलाह ताला जा हू रसूल पाक सलाहु जे नाले बि चयईं त रहमत वारो आहे रहमान सिर्फ़ु अलाह जे नालो आहे ऐं माण्हू खे नथो चई सघिजे हे रहमान रहमान रहमान साहब रहमान साहब कंदा आहियूं पर चयो आहे अब्दुल रहमान बाक़ी अब्दुल रहीम पंहिंजो उहो बि आहे अब्दुल रहीम बि आहे मोहम्मद रहीम साहब बि आहे पंहिंजे वरी साईं शरनि मञा ॿिन्ही मञा पर ॿार पंहिंजा रहीम रसूल पाक सर आसम खे बि हिन सूरत तौबा में अलाह ताला फ़रमायो आख़िर में लकत जवाक रसूलम अदीज़ नाला हिमा अनितुम हरीश नाले राउफ़ रहीम राउफ़ बि आहे ऐं रहीम बि आहे त हीअ ॿई नाला रसूल पाक्सा आसम खे बि अलाह ताल ॾिना आहिनि पंहिंजे क़ुर में त हाणे हिते <clears throat> फरमाए थो राउफ़ बिल इबाद बाद बाननि ते अलाह ताला जे यानी बी माना न रुगो मोमिन पर ग़ैर मोमिन मतिलबु जेके माण्हू आहिनि भले खणी काफ़र हुजनि केर बि हुजनि उन्हनि ते बाज करण वारो उन्हनि ते बाज करणु हुन ते रसूल पाकिस्तान सभिनी जे लाइ रहमत थी आयो काफ़रनि जे लाइ मोमिननि जे लाइ जानवरनि जे लाइ अहिवारनि जे लाइ दुवणनि लाइ टिणनि लाइ हिनजो जेको कलाम आहे हुनजो जेको किताबु आहे क़ुर शरीफ़ आहे हुन जूं जेके हदीसूं आहिनि उन जूं सभिनी ॻाल्हियुनि जे लाइ कुतनि जे लाइ ॿिलियुनि जे लाइ हुन सां नरमी करणु उन सां पंहिंजे मख सां मख पंहिंजे कील सां हुन सां हुननि ते रहमत करणु हुन सां चङाई करणु हुनजे मुतलिक़ सभु ॻाल्हि अलाह ताला ताल रहमतमी सभिनी आलमनि जो रहमत रहमत थी आयो आहे हुनजो इन खां पोइ फरमाए त इस्लाम में दाख़िल थी वञो पूरा जा पूरा काफ़ी इस्लाम जो जेको प्रोसेस आहे इस्लाम जो जेको इंस्टीट्यूशन आहे इस्लाम जो जेको निज़ाम आहे उहो क़ुर बि आहे उन इबादतूं आहिनि उनमें छा चइबो आहे त पंहिंजो ॿाननि जो आहे न छा हू जेके अलाह ताला जा हक़ आहिनि ऐं ॿारनि जा इन इबाद हुकुल्ला हुकुल इबाद चइबो आहे हुकुकुल्ला अलाह जा हुकूक अलाह अलाह अहिड़ो आहे तंहिं करे हुनजी इबाद ईअं कजे हुनजा हुकुम ईअं मञजनि हुनजी ईअं कजे उहे अलाह जा हक़ आहिनि ऐं हुकुकुल इबाद इंसान जा बाननि जा ॿियनि अलाह ताला जे बाननि जा अहिड़ा अहिड़ा हक़ आहिनि पंहिंजे माइटनि जा मिटनि जा पंहिंजे माउ पीउ जा भाउ भेनर जा हुल उल अरहाम जा रोहल क़ुरबा यतीमनि जा सेखीननि जा जिते किथे जिते किथे रसूल पाक क़ुर शरीफ़ में इहा ॼण ॻाल्हि हर हर हर हर अचे थी त हीअ हीअ उन्हनि जा हक़ आहिनि उन तव्हां ते उन ते तव्हां आरामु कयो उनखे तव्हां ॾियो वठो उन ते तव्हां नमूने सां हलो बराबरि इहा ॻाल्हि अची वई भला तथ बि ख़ुतवात शैतान ऐं शैतान जे विखुनि ते न हलो शैतान जे क़दमनि ते न हलो ख़ुतवात ख़त ख़त माना विख जेका विझबी आहे में हुनजे उन ते न हलो माना शैतान जे कमनि कारनि में हिसो न वठो ही जेको फ़साद पखेड़ण वारा माण्हू जेके अलदुल दुलसाम जेके जहिड़े जिते करण जे लाइ बसि तयारु वेठा आहिनि सॼो वक़्तु हुननि जे पोयां न हलो ख़ुतवा अलातवा न हू लखुमि अधु उहो मुबीनो बेशिक शैतान जेको आहे सो तव्हांजो पधरो दुश्मन आहे हाणे पढ़ूं था हुन पास सूरत मुनाफ़िकुनि जेका बिल्कुलु अहिड़ी मतिलबु माना वारियूं आहिनि ॻाए फरमाए बसमि इज़ा जा अक़ियलु मुनाफ़िक़ून जॾहिं मुनाफ़िक अचनि लाइ तो वटि इहो नबी पाक सलाह अलाह ताला मुखातिबु आहे रसूल पाक सां ऐं हिते जेके सूरतूं आहिनि से तखाति मुखात आहे रसूल पाक सां कनि सूरत में त नालो वठी या इहो नबी पर हिते या इहोनि नबी कोन चयईं भई इज़ा जा अख जॾहिं तो वटि अचनि था तो वटि माना नबी सलाह वटि अचनि था मुनाफ़िक शाद था ॾियूं त तूं रसूल आहीं अलाह जो हाणे अलाह जवाब थो ॾेहम अलाह ॼाणे थो इन करसूल त अलाह नबी मोहम्मद रसूल आहे नबी आहे अलाह ऐं अलाह इहा बि शायदि ॾिए थो जेके आहिनि जिन इहा ॻाल्हि चवनि था त तूं रसूल आहीं त उहो कूड़ था ॻाल्हाइनि पिया मतिलबु दिलि में न कोन था चवनि वात सां चवनि पिया ऐं कू कूकूड़े नमूने सां पिया चवनि यानी इहो कूड़ कोन्हे त को रसूल आहे पर हुनजी दिलि में आहे ई कान का इहा ॻाल्हि त हीअ रसूल आहे ही मिड़ी आहे ठग आहे को आहे मजनू आहे को इहा आहे को उहो आहे थोरा में उहे सभई नाला जेके हिननि वरितासीं उहे ॾिना आहिनि अलाह ताल शाइरी थो ॾिए त हीअ ॻाल्हि कनि पिया उहा मुनाफ़िकी वारी ॻाल्हि काज़बू मुनाफ़िकीन जेके आहिनि से कूड़ था कनि पिया हिते ख़ज़ू ऐं माना जुन हुननि पंहिंजे कसमनि खे इहो जो कसम त बेशक तूं हूअं कसमुनि खे पंहिंजी ढाल बनाए रखी अथनि सदू सदू अ लाइ पोइ उन ढाल जे विच में अलाह जे रस रोक कनि था कान का बुछलाई कान का बगावत कान कोन रुकावट जेका दीन में कम में हुनजे कलबनि ते पोइ उहा फ़िक्रु न थींदी हुनखे समुझ न ईंदी हुनखे तफ़क़ी न थींदी वैदाम हाणे साईं ॻाल्हि उहा मिलन्नास वारी त जॾहिं तव्हां हुनखे ॾिसंदव त हुननि जा जिस्म जेके आहिनि अहिड़ा तव्हांखे वणी वेंदा अहिड़ा वणण वारा जिस्म हूंदा हुन जा जॾहिं तव्हां हैरान थी वेंदो जीअं हुन सूरत में होॾां फरमाई वनन्नास माई इहो जिबू भित जे हुन ते भित ते लॻाए छॾे बसि भिते काठ काठ जी का पर इहा छा जेका बि शइ हीअं करे लॻाए छॾे ईअं बीठा आहिनि अहिड़ो बसि पका हुजे चए थो तस्वीर ठाहिया पिया आहिनि बसि ॼण जीअं ॻाल्हि बि चयो वञे शहर में मुसनद मुसनद टेकिरन ॼण सुका बुंड आहिनि सुका काठ आहिनि कान ख़ुशबून मुसनद इहा सभून कुल सिन अलाईम सम्झनि था जेका बि का आवाज़ थिए थो थिए थी का ख़राबी जेका अचणी आहे हेॾां होॾां सभु सिहत सेहत रड़ खे जेका बि हिन पासे हुन पासे ख़ौफ़ में ॼण हैरान में त इहा असांजे ख़िलाफ़ु आहे या असांजे ख़िलाफ़ु आहे इस्लाम में जेकी बि कुझु थिए हीअ जेके मुनाफ़िक ऐं काफ़र जेके आहिनि उहे सम्झंदा त इहो सभु असांजे ख़िलाफ़ु आहे हीउ सॼो सिस्टम असांजे ख़िलाफ़ु आहे भई छॾियो हुननि वीचारो माण्हुनि खे वीचारा कमु पिया कनि पंहिंजे नमूने में रहिया पिया आहिनि पंहिंजे मुल्कनि में न अचे थी इहे सभु असांजे मुखालिफ़ आहिनि इहे असांखे अॼु मारींदा इन करे असीं वञूं था हुते हुननि खे मारियूं था वञी हाणे हुनजी फिलासफ़ी आहे कुल साहितून अल्ला ताला फ़रमाए पंहिंजे नबी खे त इहे तुंहिंजा आहिनि अल्ला ताला जा दुश्मन तुंहिंजा बि दुश्मन फ़हिज़र पोइ पासो करे हुन खां होशियारु थी अलाह हुननि खे क़तल करे मारे शाल अल अलाह मारे नखून कीअं था कहिड़े पासे पिया भॻा वञनि खे चयो थो वञे त अचो त तव्हांजे लाइफार करे परे था कनि पर आए त हुम यसिद्दून वहम मुस्तक़बरून ऐं ॾिसंदे हुननि खे त बिरकी था वञनि यसद्दून वहम मुस्तक़बरून ऐं उहे वॾा ई कंदड़ आहिनि तकबुर करण वारा हथी ला हथीला चए थो में बि आयो त जेके मोमिन आहिनि उन्हनि जी शान में त जॾहिं हू तूं तो वटि अचनि ऐं तूं हुननि जे लाइ इस्तफार करीं त पंहिंजो अलाह ताला हुननि खे सकीन हासिलु थींदो इहा सूरत तौबा मंझि आया त आई अहिड़े हीअ वरी उनजे उबतड़ आहे त हिननि खे वरी मुनाफ़िकनि खे जेके चइजे थो त अचो त रसूल पाक सलाह लाइ इस्तफ़ार घुरे यानी हाणे रसूल पाक सां जो हिकिड़ो मसलो आहे त भई रसूल सम्झनि ज़िंदा आहिनि जे मक़बरे ते मुबारक ते वञिबो पंहिंजे मस्जिद नबी में वञिबो उते रसूल पाक सलाम यार रसूल अलाह असांजे लाइ दुआ घुर असांजे लाइ इस्तफ़ार घुर त मतिलबु त जेको जहिड़ो रसूल पाक साह सम्झे हयातीअ में हुयो ओड़े ई अॼु बि असीं घुरी सघूं था यार रसूल अलाह असांजे लाइ मस्तफ़ाक घुर असांजे लाइ चङाई घुर असांजे लाइ दुआ करे अच्छा त हिननि खे जेको आज़ ख़राबु थी ॻाल्हि लॻे त चवे रसूल पाक वरी गुज़ारे वियो हलियो हाणे छा आहे हाणे मतिलबु चओ ॻाल्हि छुटी हाणे उहो मतिलबु हिन इहो मसइलो हिन सां अॼु बि लॻे थो त जॾहिं हुनखे चए थो त अचो त रसूल पाक सा तव्हां लाइ इस्तफ़ार करे त उन्हनि खे ख़राबु ॻाल्हि थी लॻे पंहिंजा मोड़ीन उन्हनि खे बिरकी जी माना अलाए छा आहे सिंधी में पर या न सद रसूल रकावट करणु पंहिंजे हुनजी वोम मुस्तक बिरून ऐं उहे वॾा ई कंदड़ आहिनि तस्तफ़र जे साॻी ॻाल्हि आहे रसूल पाक सलाह खे फ़रमाए थो त तूं हिननि लाइ इस्तफ़ार करी या न करी पर हीउ लही अफ़र अलाह ताला हुनखे बख़्शींदो कोन जेके मुनाफ़िक आहिनि अलाह ताला बख़्शींदो कोन तुंहिंजे इस्तफा करण मां हुननि खे फ़ाइदोनि चए सतरि दफ़ा कंदे तबाऊं बख़्स में इन अलाहौम बेशक अलाह ताला फासिकनि खे हिदायत नथो करे ग़रीबनि खे खाराइण पीआरण हिन जी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 العرش العظيم